Ave Maria, Ave Maria, Fiice de regi sunt în preajma ta, Regina stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir, Regele râvnește frumusețea ta, El ți este stăpân, prosternă-te înaintea lui.